บุ๊กทูเจ็ดเอปตาเอปตาหมายเลขอาริสมีอาริสมีดิฉันนับ เมตราโอเอโกเมตราโอหนึ่ง สอง สาม Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. ดิฉันนับถึงสาม Μετράω ως το τρία. Εγώ μετράω ως το τρία. ดิฉันนับต่อไป Συνεχίζω να μετράω. ดิฉันนับ Μετράω. Εγώ μετράω. คุณนับ Μετράς. Εσύ μετράς. เขานับ Μετράει. Αυτός μετράει. หนึ่ง ที่หนึ่ง Ένα. Ο πρώτος. ένα, Ο πρώτος. 2. Τι 2. δύο, Ο δεύτερος. δύο, Ο δεύτερος. Ο τρίτος. τρία, Ο τρίτος. 4. ที่สาม Τρία. Ο τρίτος. Τρία. Ο τρίτος. สี่ ที่สี่ Τέσσερα. Ο τέταρτος. Τέσσερα. Ο τέταρτος. ห้า ที่ห้า Πέντε. Ο πέμπτος. Πέντε. Ο πέμπτος. หก ที่หก Έξι. Ο έκτος. Έξι. Ο Έκτος. Τι Επτά. Ο έβδομος. Επτά. Ο έβδομος. Πάτ. Τι πάτ. Οκτώ. Ο όγδος. Οκτώ. Ο όγδος. Κάου. Τι κάου. Εννέα, ο ένατος. Εννέα, ο ένατος.